Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se... Draga brašovi, i sestre, dragi i cijenjeni naši slušatelji, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nalazimo se u još jednom izdanju vjerske emisije Glas istine koju možete slušati svakoga petka od 10 do 11 sati. U ovoj emisiji govorimo o značaju i važnosti kurbana, a naš današnji gost je profesor Emir Demir. sve svakako ako Bog da pred krajem emisije, dakle ostavit ćemo malo vremena za naše najmlađe slušatelje da nam se jave da prouče e, neku suru iz, Kur'ana ili dio dakle nekoliko ajeta ili neku ilahiju, a svakako za njih smo pripremili i fine i lijepe nagrade. Evo, profesore, salamu alaikum rahmetullahi wabarakatuh. Alaikum salamu rahmetullahi wabarakatuh. E, bliži se taj, dakle, praznik muslimanski, e, veliki dan, dakle, za muslimane, kurban, bajram. E, Što možemo reći dakle e, na ovu temu kad je u pitanju Bajram? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa afdalu salati wa temu taslimi ala khatimi al-anbiya al-mursalin nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala neka su miri i našeg vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu salam njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe i sljedbenike do sudnjega dana. Što se tiče kurbana, kurban ima značajno mjesto u islamu, odnosno prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali to nije ono klasično prinošenje žrtve kao što mnogi misle, kao što je to možda u nekim idolopokloničkim sredinama. Nego upravo Islam je došao da iskorijeni idolopoklonstvo i da sve što je vezano za ibadet i robovanje jedinom gospodaru upravo to usmjeri ka jedinome gospodaru. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Kuli inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mati lillahi rabbil anemin la šerike leh wa bidhalike umirtu wa ana awalun muslimin. I reci Muhammede moj život, moje prinošenje žrtve, to jeste kurbana, također moj namaz, moja smrt pripada i gospodaru svih svjetova, on nema sudruga i ja sam prvi musliman. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da sva naša stremljenja usmjerimo ka njemu i badetu njemu, jer smo stvoreni radi toga. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I džinne i ljude sam stvorio samo da mene obožavaju. I to je cilj dolaska na ovaj svijet. Stoga svaki postupak pojedinca treba da bude u kontekstu i treba da bude usmjeren, treba da ima stremljenje i tendenciju prema izvršenju ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala i tek tada će ovaj život za individu, za pojedinca biti savršen koliko taj ibadet, to robovanje bude usmjereno samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko svi naši životni postupci, pa od njih je i prinošenje žrtve, odnosno kurbana, bude isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče samoga kurbana, vez njega postoje propisi u islamu koji su precizno naznačeni, a u arapskom jeziku se kurban kaže kurban ili se kaže udhija, ali ovaj drugi naziv je dosta češći. Udhija dolazi od riječi duha u arapskom jeziku što označava jutro, pa je kurban dobio u arapskom jeziku naziv udhija zato što se on prinosi na kurban bajram i to ujutro. Zatim kažemo da je prinošenje žrtve prema jednom dijelu učenjaka obaveza koja nije na velikom stepenu obligatnosti, kao što je na primjer fars, nego kažu hanefijski učenjaci da je to vađib, a također ima učenjaka koji kažu da je to pritvrđeni sunnet, znači dijelo mendub kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve obavljao, ali ga nije strogo naredio svome umetu, odnosno svojim sljedbenicima. Što se tiče utemeljenosti samoga e, kurbana, ona se zasniva na hadisu od Enesa radijallahu anhu u kome se kaže enne nebije sallallahu alaihi wa sallam daha bi kebšejni emlahajni akrenejni wa semma wa kebbera wa vada riđlejih ala sifahihima. hadisu koji prenosi imam al-Buhari i muslim, znači hadiski autoriteti ovoga umeta i islamskog naroda, kaže se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa priklao dva ovna na Kurban Bajram, dva velika ovna koji su bili više bijeli nego crni i koji su imali rogove. Pa prilikom klanja je spomenuo Allahu subhanahu wa ta'ala ime, donio je tekvir i prilikom klanja je stavio svoju nogu na njihove vratove. Prvo vrijeme za prinošenje ove žrtve, odnosno kurbana, jeste poslije klanjanja namaza na kurban bajram ukoliko bi se kurban prije zaklao, prije nego što se ljudi vrati sa namaza, prije nego što namaz ne bude obavljen, to jeste prije, na primjer, onoga propisanoga vremena, onda ne bi taj kurban bio važeći, jer je propisano njegovo prinošenje kao žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala od vremena klanja odnosno klanjanja namaza i kada se hutba, odnosno kada se obraćanje imama obavi. Tek tada kada se ljudi počnu vraćati može se klati kurban. A u osnovi, znači svi muškarci u islamu idu na kurban bajram i vraćaju se i oko toga nema polemike, znači oko vremena prinošenja žrtve. Međutim, ovo može biti vezano za one ljude koji su udaljeni od velikih gradova, posebno u arapskom svijetu, koji se nazivaju Ehlul Bedu, koji živi udaljeni u dalekim e, selima, tako da nisu mogućnosti da dođu na mjesto obavljanja, na musalu, mjesto obavljanja samoga namaza na kurban bajram. Pa i za njih važi ovaj propis da su obavezni da pričekaju ovo vrijeme dok prođe klanjanje namaza i obavi se hutba i onda mogu da prikolju kurban. U protivnom njihov kurban ne bi bio važeći. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fasalli li rabbike i ti klanjaj i prinesi žrtvu svome gospodaru. Ono također znate da Allah subhanahu wa ta'ala ta žrtva kao žrtva kao krv i meso nije potrebno. Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj toga i on je neovisan od toga. Međutim, ono što je potrebno našem gospodaru, Allah subhanahu wa ta'ala, to je naša bogobojaznost, to jeste da žrtvovanjem te žrtve pokažemo da smo spremni da se žrtvujemo za Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste da odvojimo od svoga imetka i da to dodijelimo onima koji to najviše zaslužuju, a mi ćemo ih kasnije spomenuti. To jeste da pokažemo da smo spremni dio svoga imetka žrtvovati za Allaha subhanahu wa ta'ala i time pokazujemo svoju bogobojaznost, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti je omogućio ljudima da to raspodijele, da to raspodijeli, to jeste meso ovih kurbana, da raspodijele drugima, onim kategorijama koji to zaslužuju. Također što se tiče klanja kurbana od ovoga vremena koje je propisano, E, može se obavljati noću i danju sve do zadnjega dana dana tešrika, odnosno e, kurban bajrama. Neki kažu da je to treći dan kurban bajrama, što je poznat u Hanefijskoj pravnoj školi, a neki kažu da je također to e, pohvalno i da se može obaviti do samoga isteka četvrtoga dana kurban bajrama, to je se do akšam namaza. Kaže jedan od poznatih imama u islamu, dani klanja kurbana su tri dana, to jeste dani tešrika, to su drugi, treći i četvrti, drugi, treći i četvrti dan kurban bajrama i to je preneseno vjerodostojno od peterice drugova Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Dimene moj ostaviti tako ti velikog subhana. Ja ću tebi tabu činit griješan al dana. Ey Allahu fadlen محمد dalje sa naši program, dakle ovo je vjerska emisija e, Glas istine. Profesore, možete nam reći kada je u pitanju dakle e, kurban, e, šta je uslov da kurban može, dakle da, da ispunjava uslove kurbana, da se može zaklati za kurban? Mi znamo da se kao žrtva Allah subhanahu wa ta'ala mogu prinijeti samo one žrtve koje su precizirane u islamu, a to su deve, to su govečad, i to su sitna stoka, znači ovce i koze. Što se tiče ovaca, ne može manja ovca ili mlađa ovca od šest mjeseci, ali mora biti približno jednaka po svojoj veličini, po svojoj građi, konstrukciji onoj ovci od jedne godine. Otprilike su one tada iste. Ukoliko bi imala šest mjeseci, ta ovca ili to janje a ne bude istoga izgleda ili bar sličnoga izgleda onoj ovci od godinu dana, onda klanje takvoga janjeta, odnosno ovce, ne bi bilo ispravno. Također, e, kod nas nije to tradicija, ali u kurban se može uzeti, odnosno može se priklati i priniti kao žrtva i koza. Ali koza mora imati najmanje jednu godinu, za razliku od ovce koja može da ima šest mjeseci. Što se tiče znači koza, on mora imati, bilo su muške ili ženske, mora imati najmanje jednu godinu. Što se tiče krava ili govečadi, krava je potrebno da ima dvije pune godine. Dvije pune hijđretske godine, to jeste da je ušla u treću godinu. Da je ušla u treću godinu. Dvije pune godine. Oprostite, znači, a, a, ako je dan ili dva manje od dvije pune hiđarske godine? Koliko je dan ili dva manje, isto se odnosi na to. Znači, mora imati dvije pune godine. Ne bi bilo, ne bi bilo važeće. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Jer tačno je precizirano širijetom, pa ako nedostaje jedan dan, to je kao da nedostaje i jedan mjesec i tako dalje. Znači, e, propis e, maloga nedostatka isti kao i propis velikoga nedostatka u šerijatu. Što se tiče e, deva, također kod nas nije to tradicija, zato što ne postoji ova životinja kod nas, e, ona mora imati, eto uzgled da znamo, e, pet godina najmanje i da je ušla u šestu, u šestu godinu. Međutim, od ovih svih životinja koje smo spomenuli i njihovih kategorija, neće biti validne za prinošenje žrtve osim one koji budu zdrave, koji budu čitave, koji budu ispravne, koji kod sebe ne budu imale izvisnih mahana koje ćemo spomenuti. Od druga lahu poslanika sallallahu alaihi wasallam Al-Bara'a ibn Aziba radijallahu anhu kako prenosi imame Ahmed i imame Tirmizi kaže da je ova predaja vjerodostojna navodi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ustao između nas pa je rekao un la tajuzu fi četiri vrste životinja kategorija životinja nisu dozvoljene kao prinošenje žrtve odnosno kao kurbane el aura'u al bayinu auruha ona životinja koja nema oka to jeste koja je čorava koja je čorava u jedno oko koja je slijepa u jedno oko Volmerida maridatu al i bolesna ovca. Znači bolesna na kojoj se očito vidi da je bolesna, na kojoj se prepoznaje njena bolest. Također, volkebiratu leti latenki i također stara ovca koja je toliko izmršala da se preko njenih kostiju ne može napipati, napipati meso. Ali što se tiče e, drugih vrsta ili drugih mahana koje se mogu naći kod E, ovih životinja e, one bi bile dozvoljene i time je kurban zadovoljen, odnosno njegov propis, to jeste e, on će biti validan. Ukoliko se prikolji ona ovca koja je nosića, to jeste koja u sebi ima mladunče ili krava koja u sebi ima mladunče, ukoliko se desi da se prikolje takva krava ili ovca ili takva žrtva, neće biti smetnje zato i takav kurban će biti validan, bit će ispravan. Također, ukoliko bi se našla mahana na ovci ili na govečetu, takva mahana da e, ima jedan dio mesa koji je otkinut sa zadnjeg dijela ove životinje, e, ukoliko bi to bilo manje od polovine, naravno da bi takva ovca bila ispravna, odnosno krava bila bi ispravna za, za kurban. I također e, za kurban je ispravan i onaj ovan koji je uštrojen, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Nalazimo do drugog, e, drugi mesele, odnosno drugoga pitanja, a to je ukoliko bude kakva mahana na uhu, ukoliko bi otišlo više od polovine uha, znači ukoliko bi bilo to osjećeno, onda ne bi bilo, ne bi bilo dozvoljeno, ne bi takav kurban bio validan. Ukoliko bi bilo to manje od polovine, naravno da bi to bilo dozvoljeno. Prema znači, mišljenju većine islamskih učenjaka. Ukoliko bi uho bilo probušeno, tako da rupa bude veća od same polovine uha, koliko je, znači koliki je obim uha, u tom slučaju ne bi takva ovca bila dozvoljena. Međutim, ukoliko bi ta rupa bila manja, ne bi bilo, ne bi bilo smetnje, ukoliko bila manja od jedne polovine. Međutim, ukoliko bi uho, na primjer, bilo pocijepano, bilo bi ispravno prinijeti takvu žrtvu i uzeti je za kurban, bez obzira koliki taj rascijep bio, da li bio do polovine uha ili preko polovine uha. Zato što e, tim rascijepom e, ovci faktički ništa ne fali, odnosno nije e, otišlo samo uho, nego samo se u suštini rascijepilo, a naši slušalci znači, znaju šta to znači. Također od Ebu Rafija radijallahu anhu prenosi se da je vjerovisnik sallallahu alejhi ve sellem prinio e, dva ovna koji su bili više e, bijeli nego crni i e, oni su također bili uštrojeni. Sunnet je osobi koja prinosi žrtvu, koja prinosi kurban, da raspodijeli meso tog kurbana i također da jede od toga mesa, da ujutro kada se prikolje kurban, bude prvo što će jesti. To je sunet poslanike sallallahu alejhi što znači da kada se prikolje žrtva i kada se bude moglo doći do mesa, da prvo što će se uzeti jeste nešto od toga mesa i onda da se to meso zgotovi, odnosno da se pripremi i da to treba da bude po pravilu. Kažemo, e, to nije obaveza, nego to je sunnet. Prvo što bi čovjek ujutro jeo nakon klanjanja Bajram namaza, slušanja hutbe i prinošenja žrtve. Jer e, Allah subhanahu wa ta'ala kaže fekulu minha wa at'imul wal mu'tar i vi jedite od toga mesa, od tih kurbana i hranite one koji traže, a i oni koji ne traže, a siromašni su. Vi znate također da se raspodjela kurbana e, vrši onako kako je to kod nas uobičajeno, da se kurban dijeli na tri trećine, jedna trećina se ostavlja sebi, jedna trećina se dijeli prijateljima i rodbini, jedna trećina se dijeli siromasima. Također ovo nije e, stroga obaveza. Koliko bi čovjek u osnovi bio siromašan, pa nekako došao do žrtve, do kurbana, pa ne bi vidio nikoga prečega za taj kurban, nego da sebi to ostavi, također zato ne bi bilo smetnji. Zato ne bi bilo smetnje, jer kažemo ova raspodjela je samo preporučena od islamskih učenjaka, a za nju nema znači direktnog naslovljavanja tekstom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno iz validnih šerijetskih tekstova. Također e, trećina kurbana je poznata da se kod nas daje kao sadaka sirotinji ukoliko bi čovjek vidio da je potrebnije da čitav kurban raspodijeli sirotniji da ga da, također za to ne bi bilo smetnje. Ali uglavnom to su ove granice kojih se treba pridržavati da se raspodijeli na tri trećine. Jer nije suština u tome da se meso raspodjeljuje. Nije to srž samoga ibadeta, ovog oblika ibadeta, prinošenja žrtve, nego suština je u tome da se iskaže bogobojadnost, da čovjek e, da svoj novac, da kupi kurban, da prikolji kurban radi Allah subhanahu wa ta'ala i s time je ta bogobojaznost inša Allahu ta'ala prikazana. A podjela misa i način podjele misa ovim kategorijama koji smo spomenuli, to su samo posljedice te bogobojaznosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne treba ni krv ni meso. Le jenala Allahe luhumuha wala dimauha, walakin jenalahu takva minkum. Do Allaha neće doći ni krv ni meso tih životinja, žrtvenih životinja, kurbana, nego će do njega doći bogobojaznost od vas. Zatim, ono što je još e, veoma značajno i čisto ljudi, pojedinci pitaju o tome koliko može biti učesnika u većim kurbanu kao što je krava ili kao što je deva. Ovo je poznato iz sunneta poslanika sallallahu alejhi da može biti sedam učesnika, odnosno sedam kurbana iz veće krave i iz veće dove. Znači, ukoliko bi se priklala jedna žrtva, ona bi bila dovoljna za sedam, odnosno da se to meso raspodijeli i dozvoljeno je znači napraviti učešće u ovakvim kurbanima koji su već što se tiče ovaca i koza one su dovoljne i mogu biti validne samo za jednu osobu, jednu osobu odnosno jednog pojedinca. plavog neba bavlásniče, kud god lice já okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužije Dozivam te oči sušim, čujem tvoje sveterije. profesor, možete nam reći, e, kada je u pitanju zabrana kračenja kose noktiju, e, za one koji žele zaklati kurban. Da li se to odnosi samo na, na glavu porodice, na vlasnika kurbana ili se to odnosi na, dakle, na cijelu porodicu? Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu Onaj ko želi da prinese žrtvu, i mi smo govorili o tome kada smo prošli put govorili u četvrtak, o Zulhidžetu i deset dana Zulhidžeta, pohvalno je, ili prema nekim učenjacima, znači njemu je zabranjeno, odnosno obaveza mu je, da ne skraćuje ništa od svojih dlaka. Bilo da se to odnosi na dlake kosi ili bilo koje druge dlake. Također da e, ne krati e, svoje nokte, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi fala ya'khudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudahi." Kada dođe 10 dana mjeseca Zulhidžeta, oga svetoga mjeseca kod muslimana, i neko od vas želi da prinese žrtvu, to jeste ima pripremljenu žrtvu, ima nijet da eh, žrtve i žrtvu na Kurban Bayram kada želi to, neka ne uzima, to jeste neka ne sjeće svoju kosu, niti neka e, ne potkraći svoje nokte sve dok ne prinese žrtvu, odnosno dok sam kurban ne prikolji. Iz čega vidimo, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da se to isključivo odnosi na onoga koji prinosi žrtvu, na onu osobu koja prinosi žrtvu, a da se to ne mora odnositi na e, čitavu porodicu. Jer hadis ovdje tačno kaže o arade ehadukum, to jeste kada jedan od vas želi da prinese žrtvu. Da je e, poslanik sallallahu alaihi wasallam htio da naznači da se radi o cijeloj porodici, onda bi rekao kada neko od vas želi da prinese žrtvu, neka njegova porodica ne skraćuje kosu, niti ne potkraćuje e, same nokte, sve dok se žrtva ne prinese, to jeste dok se kurban ne zakolje. Također, e, u jednoj predaji se navodi vola bešeretihi, vola min bešeretihi i neka ne uzima ništa od svoje koži, to jeste neka ne skida kožu ukoliko bi e, bilo potrebno da to uradi. Kaže se u jednoj od knjiga kod jednog islamskog autoriteta, Ibn Kudame u njegovom El Mugniju, fa in Amide zalike amiden felaši fala Ukoliko čovjek to uradi namjerno ili nenamjerno, zato nema nikakve sankcije, odnosno nema nikakvoga posebnoga otkupa. Ukoliko bi čovjek htio da prikolje kurban, a ipak bude skraćivao e, kosu i nokte, onda ne bi bio sankcionisan zato i zato nema otkupa. I rečeno je, kaže ovaj imam Ibn Kudame, autoritet, da je to mekruh. Da je to mekruh, to jeste ovakve radnje za onoga koji želi da prinese žrtvu su samo pokuđene, a da nisu strogo zabranjene i što je također odabranije mišljenje. I što je prihvatljivije mišljenje jer je ono uveliko više olakšavajuće. I zato što odgovara mišljenju velike većine islamskih učenjaka dolazimo sada do pitanja i ono se čisto postavlja kod pojedinaca kada domaćin prikolje kurban, da li taj kurban važi samo za njega ili za njegovu porodicu ili za sve važi. Islamski učenjaci su rekli da ukoliko domaćin prikolje kurban, da on ima za to nagradu, a također e, obaveza toga spada sa članova njegove porodice ukoliko bi domaćin samo za sebe nanijetio kurban. Znači, u tom slučaju on ima nagradu, a obaveza spada sa ostalih članova njegove porodice. Međutim, ukoliko bi uvrstio u svoj nijet, u svoju namjeru, jer znamo da se dijela u islamu cijene prema namjerama, ukoliko bi ih uvrstio u svoj nijet, onda bi i on imao nagradu i oni bi imali nagradu i sa svih spada ova dužnost samim prinošenjem ove žrtve. Znači, kada čovjek prikolje kurban, on kolji kurban za sebe i za svoju porodicu i kurban je važeći za sve njih. S tim da se razlikuje u nijetu, ukoliko čovjek samo za sebe nijeti, za njega je nijet ima nagradu za ono što je obavio, a dužnost spada sa njegovih članova porodice. Također sunnet je da osoba, da pojedinac koji želi da prikolje kurban, da to uradi sam, da to uradi vlastitom rukom, jer je i poslanik sallallahu tako radio, da prouči bismilu, da donese tekbir i da kaže Allahumma hada minke wa ilik, Allahu moj, ovo je od tebe, to jeste ovo je došlo od tebe, ovo je blagodat od tebe wa ilik i također ovim se iskazuje tebi, Allahu moj, bogobojaznost. Dajme, no duše moja. strastima Ja iskosi sve ljubavi e, dobro, profesor, kada ste govorili o nijetu, dakle, namjeri klanja kurbana, da čovjek može dakle, da, da zakolje na svoje ime, za sebe ili za svoju porodicu, e, šta je u pitanju sa namjerom da čovjek e, zakolje kurban za, za umrlu osobu, dakle, ili za svoju majku, ili za nekoga, dakle, i da se vape od tog klanja kurbana, dakle, pokloni E, svojoj umrloj vođenoj osobi. Što se tiče toga, u osnovi za to nije smetnje. Međutim, kod islamskih učenjaka je također nastavljeno tekstom da prinošenje žrtve treba da bude samo ono slučaju ukoliko je onaj koji je preselio prije svoje smrti ostavio oporku o tome. I oko toga također ne bi trebalo da bude razilaženja. Ukoliko čovjek e, prikoje za nekoga drugoga, snijetu za nekoga drugoga, također za to nema smetnji i oko toga nema sporenja. Međutim, imamo jednu pojavu e, kod nas, a to je kada dođe kurban Bajram, da e, ljudi posjeduju samo jedan kurban i oni ga prinose za nekoga drugoga, a ne prinesu za sebe i za svoju porodicu. Ukoliko neko želi da prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala za svoga dragoga, E, za svoga umrloga, nema za to smetnje, ali neka ima dva kurbana, jer mu je preča obaveza da prinese žrtvu za sebe i za svoju porodicu, a i neka prinese drugi kurban za nekoga od svojih, ukoliko već smatra i ima potrebu za tim. Ali neispravno je da čovjek, na primjer, kolje za svoga oca, da kolje kurban za svoju majku, da to prinosi kao žrtvu, a on živi na Dunjalku, njegova porodca živi na Dunjalku, a za sebe nije prinio, prinio žrtvo, zato što je osnova da to čovjek čini za sebe. A kada to čini za druge, to nije osnova, nego to je drugorazredno pitanje. I naravno da se temelju i osnovi uvijek daje prednost u odnosu na drugorazredna, odnosno e, pitanja koja nemaju toliko značaj u odnosu na ona primarna u islamu. profesore, idemo dakle dalje, malo pomalo vrijeme ističe ova emisija, moglo bi se zaista dosta i dosta o tome pričati, a obećali smo i našim e, slušateljima dakle da ćemo dati i njima vremena dakle da pitaju nešto vezano o kurbanu. Još nam recite dakle e, vrijednost e, klanja kurbana, jel? Znači, nakon što smo iznijeli sve ove propise koji su ovdje rečeni, čovjek također kao pojedinac, individua, očekuje plod te bogobojaznosti koja se iskazuje pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a ne iskazuje se pred ljudima. Jer ako čovjek kolje kurban samo zato što njegov komšija kolje, naravno da to ima primjesa realuka, da to ima primjesa pretvaranja, jer kada se čini ibadet, on se isključivo čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bez obzira šta ljudi okolo činili i bez obzira šta e, ljudi e, govorili i kako gledali na dotičnu stvar, odnosno dotični postupak, jer prvenstveno za čovjeka je da udovolji Allahu subhanahu wa ta'ala, a kako će ljudi razmišljati, kako će oni gledati na taj postupak, to je njihovo pitanje i to je e, pitanje njihovoga samoga rezona. Ali glavno je da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i da su udovoljeni propisi Islama. Što se tiče samoga kurbana i njegove vrijednosti, mi znamo da se njime postiče bogobojaznost da Allah subhanahu wa ta'ala nisu potrebni ni krv, nije potrebno ni meso, nego bogobojaznost minkum kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kedalike lekum kebiru Allah ala ma hedakum wa muhsinin i također Allah subhanahu wa ta'ala kaže on je vama podredio te kurbare dao vam to kao žrtvu da bi Allah subhanahu wa ta'ala veličali i da, da bi njemu bili zahvalni na onome što vam je on podario i na ono čemu vas je on uputio, وَبَشِّرِ muhsinin A ti obraduj, ti obraduj one koji su dobročinitelji, koji dobro čine i koji imaju namjeru da dobro čine. Zatim u jednom hadisu kod mame Tirmizije navodi se ma amile adamijun min amelin jeumen nahri ahabba ila min dami. Čovjek neće uraditi bolje dijelo na prvi dan kurban bajrama nego što je puštanje krvi samog kurbana. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها إتي قربان شدوتشي نسودم دانو سسويم رغوما وأشعارها إيسا سويم سسويم ظنوم وأظلافها إيسا سويم بابسما اه، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض A prije nego što padne krv zemlju prilikom klanja kurbana, također ta nagrada bude upisana čovjeku kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači Allah subhanahu wa ta'ala dadne da ta nagrada čovjeka bude upisana prije nego što i sama prva kaplica krvi toga kurbana padne na zemlju. Fatajibu biha nefsen i zato se lijepo odnosite prema svojim kurbanima. To je što se tiče fadileta, odnosno vrijednosti samog kurbana i još jedna stvar koja je ovdje veoma važna, a to je da prilikom klanja kurbana pazimo kako ćemo priklati kurban, da se prema njemu lijepo odnosimo i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao milost u svakoj stvari. Pa kada koljete kurban, kada prinosite žrtvu, uradite to na najbolji način i neka, neko od vas kada kolje kurban, naoštri predmet kojim kolje i neka ne muči neka ne muči životinju. I nauka današnja je dokazala da je ispravni način klanja životinja, onako kako je to propisano islamom, bez obzira na sve ove savremene metode. Nauka je dokazala, ukoliko se to učini oštrim predmetom i ukoliko se to učini blagovremeno, bez oklijevanja, da je to najlakši način za samu životinju i da tu nema mučenja, bez obzira na ova savremna sredstva, ponavljam, koja danas postoje. Allah subhanahu wa ta'ala bude zna. E, kad smo već kod klanja, imamo jedno pitanje, recimo za one ljudi koji su ljevaci, dakle lijevom rukom su jači i sigurni, e, da li je dozvoljeno klati lijevom rukom? Bismillahirrahmanirrahim. Što se tiče toga, u osnovi je poznato da je čovjeku pokođeno da obavlja neke stvari koje imaju svoje vrijednosti u islamu da ih obavlja lijevom rukom. To se isključivo odnosi prije svega na jelo, jer je to naslovnim hadisom poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je rekao da šeitan jede lijevom rukom i da ga ne trebamo u tome ponašati. Analogno tome također to se odnosi i na sve ostale radnje koje su lijepe i koje su uh, u islamu pohvaljene, kao što je na primjer pisanje lijevom rukom i tako dalje. Ukoliko čovjek nije u mogućnosti da na primjer, piše desnom rukom i nema tu naviku, zato ne bi bilo smetnje. Ali se mora naučiti da jede desnom rukom. Mora se naučiti da jede desnom rukom. Propis znači ovoga pisanja također može se e, primijeniti i na samo prinošenje žrtve. Ukoliko bi čovjek zaklao lijevom rukom, naravno da bi njegov kurban bio važeći i da mu to nije haram. Ukoliko bi zaklao desnom rukom, to bi bilo bolje, to bi bilo pohvalnije, ali ukoliko je sigurniji da može zaklati lijevom rukom, zato također u njegovom slučaju ne bi bilo smetnje. Jer od poslanika sallallahu alejhi ve prenosi da je poslanika sallallahu alejhi divilo, to jeste sviđalo mu se davanje prednosti desnoj strani, to jeste desnoj ruci, u desnoj strani u svim stvarima, prilikom oblačenja odjeće, obuće, prilikom češljanja, znači poslanik sallallahu alejhi bi se češljao na desnu stranu, u fiji šetnihi kulihi i u svim drugim stvarima. Pa se to općenito odnosi i na prinošenje žrtve i klanje žrtve desnom rukom. Ukoliko čovjek nije siguran, i ukoliko bi to učinio lijevom rukom, to je bio samo mekruh, bilo bi to pokođeno, ali ne bi nikako, kom slučaju to dovelo u pitanje samo validnost, odnosno ispravnost prinošenja žrtve i kurbana. Allah najbolje zna. Dobro da se Allah nagradi profesore, e, mi ćemo dakle ovo malo vremena dati našim slušateljima, dakle e, oni koji žele da nešto pitaju, nešto da, što, što im nije jasno, da im se pojasni, neka slobodno nazovu 553-393-553-475, pa ja se nadam hodu da će im se objasniti, dakle dragi slušalci, vrijeme je sada za vas, 553-393 i 553-475. Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniće, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me. 553-393-553-475, a mi imamo izgleda nekoga na... Imali smo, sada nijemo, ako bude, bit će opet, dakle, pozivam naše slušatelje da nam se jave i ovoga slušatelja koji je malo prije bio na vezi da se ponovo javi 553-393-553-475. Profesor, dok mi čekamo liniju, evo izgleda će biti, da nam kažete e, kada je u pitanju mahana kurbana slomljen ili odbijen rog, dakle ako je ovoce slučajno odbila rog i to, da li je to mahana kurbana. Ali evo da idem prvo, dakle, naših slušatelja koji je na liniji, halo? Halo, program ste? Halo. Salam alaikum. Va alaikum salam, bujrum program ste. Jel želite nešto pitati ili? Halo? Halo, da li se čujemo? Čujemo. E, recite... Salam alaikum. Va alaikum salam. E, kako se zanijeti kurban bajram? A, e, kako se zanijeti, dakle, nijet kurban bajrama? A, e, nijet samog namaza ili klanja kurbana? pa sve. Sve, jedno i drugo. Dobro da vas Allah nagradi. Evo, profesor, dakle, čuli smo dakle ovo pitanje. Nijet kurban bajrama, nijet klanjao kurbana bajrama, a i ujedno dakle da odgovorimo na ovo pitanje kad je u pitanju a, slomljeno rog ovce. Bajram. Što se tiče nijeta kurbana, kurban bajrama, odnosno namaza, ono što je osnova i kako je nastavljeno kod islamskih učenjaka, jeste da je potrebno da čovjek to donese srcem. Kako je donio srcem tako što je već krenuo na obavljanje ovoga To je, to je dovoljno. To je dovoljno i također što se tiče samoga kurbana, ne postoji poseban nijet, nego što postoji dova koja se izgovara, a to je Bismillahi i Allahu Ekber prilikom prinošenja žrtve. E, postoji neke stvari koje su vezane za sam nijet, odnosno njegovo izgovaranje, njegovo izgovaranje jezikom, Međutim, e, u vjerodostojnim knjigama ne postoji e, posebna e, ili poseban tekst koji to naslovljava direktno, nego je čovjeku dovoljno i time ispunio uslov ukoliko je to zanijetio svojim srcem, odnosno ukoliko je imao srčanu namjeru. Mi idemo dakle, imamo još nekog na liniji, halo? Bojrum programu, ste. Ovako, ovaj, htjela sam samo da pitam, ovaj, sin mi ide u srednju školu i sad njihov razred je odlučio da kupe kurban. I svi daju po jedno 20 maraka, njih je 18, otprilike 360, to je za jedno govna. E sad me interesuje da li je to ispravno, pošto kaže evo sad ovaj, jednu o, govedo na sedam dijelova. Sad kako se prima taj kurban, to me interesuje. Dakle, radite uz u srednjoj školi, je li? Molim? Jel se radi u srednjoj školi ili? Ova, ja ide u srednju školu. Mhm, Dakle, cijeli razred kupi jedan kurban i cijeli kolje... razred i hoće u- ovaj, po 20 smaraka i da kupe kurban kao razred. Mhm. Dobro, profesor, pitanje jasno. Bismillahirrahmanirrahim. Što se tiče ovoga pitanja, ono je u uistinu diskutabilno. Iz jednog razloga, zato što imamo više osoba koje učestvuju u jednome kurbanu. A to je kurban, znači ovca, u kojoj može da uh, učestvuje samo jedna osoba, odnosno da je prinese kao žrtvu jedna osoba. Međutim, uh, u svakom slučaju mi ovo dijelo uh, hvalimo i kažemo da je to lijepo, da je to pohvalno i da ovakav primjer je također lijep i on može da bude uzor za druge. Ali ja preporučujem u slučaju, pošto postoji ovo fiksko pravilo koje smo iznosili, islamsko pravilo iz e, domena znači islamskog prava, da tu manju žrtvu može primiti samo jedna osoba, preporučujemo da se taj e, kurban kupi kako je već kupljen i kako su već sakupljene pare, odnosno novac, i da se taj kurban nekome pokloni. Naravno da će i te osobe imati nagradu, a da će imati nagradu ona osoba koja nije bila u mogućnost da prikoli kurban, a njoj je darovan kurban i da će se time, inša Allah, ispuniti e, svi ovi uslovi koji su ovdje danas e, spomenuti. Također bilo je pitanje koliko se sjećam e, ovce koja nema rogove. Evo reći ćemo samo da ukoliko je rog otpao ili njegova polovina, nema smetnje. Također, koliko je cijeli rog otpao, također nema smetnje. Osim ukoliko rog otpadne pa se izvali sa njim dio mesa. U tom slučaju takva ovca ne bi bila valida, odnosno ispravna za prinošenje kao žrtvu. Allah na tala ta'ala. Dobro da se Allah nagrade mi ime, imamo izgleda nekoga već na liniji. Halo? Halo? Bojrum program ste. Selam alaikum. Alaikum selam. Imam ja pitanje isto za kurbana ovo. E, Bojrum. Kad hoću da koljem kurbana, ali negdje, recimo u nekom selu, ili da uplatim kurbana u neku ustanovu. Da. Sad, ta dva rekiata koja treba da klanjam, mm kad ja njih trebam da klanjam, kako se oni zanijeti? Dakle, pitanje klanja dva rekiata e, prije klanja kurbana, je li to? Da. E, evo, profesor je tu, pa nadam se da ćemo u skladu sa Kur'anom i sunnetom, dakle, dati odgovor, a vi slušajte. Da vas Allah nagradi na pitanju. Salamu alaikum. Uistinu ovo pitanje se e, često postavlja i često na njega odgovaramo i meni se čini što više odgovaramo na njega da se sve više i postavlja. Mi kažemo da ona dva rekata koja su temeljena u pogledu samoga klanja kurbana i e, kurbanskog bajrama, to su ona dva rekata koja se obavlje u džami, a to jeste koja se obave kao namaz kurban bajrama. To su ta dva rekata i drugih rekata mimo toga nema, znači nije zabilježeno ni u jednoj pravnoj školi, čak ni kod hanefijskih pravnika mi u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a naravno pravnici su izvlačili propise na osnovu praksi poslanika sallallahu alejhi ve da se klanjaju neka dva posebna rekata prije samoga klanja kurbana. Mi smo rekli sunnet je čovjeku kada obavi namaz, kada sasuša hutbu da se vrati svojoj kući i da prinese žrtvu. Da e, prilikom E, prinošenja žrtve prouči Bismillah i Allahu Ekber i to su jednostavni propisi. Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio ovome umetu ono što će kod njega izazivati tjeskobu i neugodnost, pa zato nemojmo ni mi komplikovati, nego vratimo se na one temelje koji su inače poznate Allah subhanahu wa ta'ala je bolje znao. E, dakle, i sam Allahu poslanik ali sam, dakle, nije zabilježeno prakse da Allahu poslanik ali sam, da je klanjao dakle dva rekata E, prije klanja kurbana. Dobro da vidimo dakle 553393553475. Nadam se da, da, da će naša slušateljka biti zadovoljna sa ovim odgovorom. Da vidimo imamo, imamo li možda nekoga još na liniji. Nema dakle, kada je pitanje dakle ova dva rekiata, možemo se zadovoljiti s time da je lijepo dakle ili dakle da samo klanje kurbana e, obavimo uz abdest, dakle sa abdestom. Općenito možemo uzeti propis u kome se kaže, e, odnosno riječ poslanika sallallahu alaihi kojima se kaže da je abdest oružje za vjernika, odnosno njegov štit. Pa prilikom svakog obavljanja ibadeta lijepo je da imamo abdest, a posebno ukoliko se radi o učenju Kur'ana, ukoliko se radi o obavljanju namaza i ukoliko se radi o tavafu oko Kabe. Prilikom drugih ibadeta i u drugim okolnostima također pohvalno da budemo pod abdestom. Ali da kažemo potrebno je da uzmeš abdest i da to stavimo kao obligatno čovjeku da kažemo obaveza je da imaš abdest prilikom klanja kurbana, to ne možemo reći da je obaveza. Ali pošto vjernik je takav da stalno ima abdest i stalno nastoji da bude pod abdestom, onda je lijepo u takvim okolnostima da ima abdest. Ali da mu to e, naslovljavamo i kažemo direktno i stavljamo kao obavezu ne, zato što ne možemo propisati ljudima ono što Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alaihi wa sallam nisu propisali. vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me... I mi imamo još nekog na liniji, halo? Bojrom u programu ste. Halo, halo, halo selamu alaikum. Alaikum selam. Bojrom u programu ste. Ova, imam jedno pitanje. Izvolite. Imam tri sina. Da? Prošle godine sam jednom klala kurban muž mi obično kolje. Da. Ovaj, a sad ove godine drugom koljem ako Bog da. Pa on ovaj nije baš u računu, znate. Da. I sad moramo mi za nje klanja dva rekiata. Mhm. E, prilikom klanjanja, prije klanja kurbana, jel? Jeste. Mhm. Evo sad je profesor e, govorio na to pitanje ako Bog da. Dakle, jel vi koljete samo jedan kurban? Dakle, jedne godine jednom sinu, pa onda druge godine drugom sinu? Jes, pa ću ako Bog da godini treći. Aha, dobro, evo, sad ću vam profesor, ako mogu da dati odgovor, dakle, Hajde, sa Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika, ali sratu profesore. Bismillahirrahmanirrahim. Nadam se da ćete nas saslušati. A to je da smo prethodno rekli da ukoliko osoba ima namjeru da kolje za drugu osobu, osnova je da prvo prikolje za sebe i za svoju porodicu, a onda da prikolje i za druge ukoliko postoji mogućnost. Tako da jednim kurbanom vi u ovom slučaju možete objediniti čitavu porodicu, nije posebno potrebno da izdvajate jednoga sina ili jednoga člana vaše obitelji, odnosno porodice, nego kada prinosite žrtvu, prinosite je za sve i zato nema smetnje. E, međutim, možda vi time ciljate jednu drugu žrtvu, a to je, na primjer, za izlječenje vašega sina ili e, za bereketi na faku u porodici, tako što će se prinijeti žrtva Allahu subhanahu wa ta'ala. U tom slučaju uh, uh, ta žrtva i takva žrtva ne bi trebala da se kolije na kurban bajram. Znači sama i pojedinačno, osim u slučaju da imate onaj kurban koji je propisan i taj kurban uh, mimo toga kurbana jeste drugi kurban za ove stvari, ove namjene koje smo malo prije spomenuli. Što se tiče također ova dva rekata, rekli smo da oni nisu posebno utemeljeni i da to nije obaveza i da to nije preporučeno zato što nije zabilježeno e, u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti kod kasnijih islamskih učenjaka. Ali e, djela se cijene prema namjerama, ukoliko imate namjeru da e, prikoljete kurban za sebe i za svoju porodicu, to se odnosi na sve članove vaše porodice i odnosi se na same vas pa i na vašu djecu a ukoliko želite neki drugi kurban za neke druge namjene, možete ga također prinijeti na taj dan. Ali ne bi e, bilo pohvalno, opet kažem, ako shvatate da e, se mijenja propis. Onaj kurban koji je utemeljen na e, ovaj dan, na dan kurban bajrama jeste onaj kurban koji se prinosi za sebe kao domaćina i za cijelu, za cijelu porodicu, ali kasnije koliko čovjek želi još jedan kurban za druge namjere nema smetnje, zato ali ne treba da miješa nijete u ovom pogledu. Halo, bujrum program ste. Halo. Halo, Bujrum, program ste. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. možeš mi nekako, e, pustiti on vašici. E, bit ako Bog da, hej, jašici, sabora malo ako Bog da, bit ako Bog da. Ovo su dani Bajrama, bit ako Bog da i hej, jašici, dakle imamo sada dakle, e, malo vremena, a trebamo e, da odgovorimo dakle na ova važna pitanja dakle, koja se tiču klanja s kurban Bajrama. Duše draga Braću i cijenjene sestre, dragi naši slušatelji, dakle, moglo bi se još dosta govoriti, dakle, ima, još smo izostavili e, klanje kurbana koja je dakle vezana za, za e, rođenje djeteta, to je akika. Nemamo dakle vremena ovom prilikom da govorimo o tome, a ako bude govorit vjerojatno drugom prilikom. E, govorit ćemo drugom prilikom, nama još preostaje dakle toliko vremena samo da onaj odjavimo ovu emisiju. Dakle, bila je ova emisija Glas istine koju možete slušati svakoga petka od 10 do 11 sati, a današnji naš gost bio je profesor Emir Demir koji je govorio na temu e, važnost klanja, e, značaj i važnost klanja kurbana. Još samo dakle da vam ove nastojeći dakle dane Kurban Bajrama, dakle, da, da zaželimo Allaha Đalešanu, da Allah dadne da ih e, dočekate u Orhazluku, u Allahom zadovoljstvu i da vam budu beričeten, da Allah ukaboli vaše i naše kurbane i da ukaboli naša i vaša dobra djela. A do, za sedam dana, do, dakle, do slušanja sedam dana, čujemo se ponovo. Salamu alaikum, rahmetullahi, obarakatuh. Ey Allahu,